თავი ხუთი ხალხი რომ იხილა თაზე ავიდა და როცა დაჯდა მიუახლოვდნენ მისი მოწაფენი განახვნა ბაგენი ასწავლიდა მათ და ამბობდა ნეტარ არიან გლახაკნის სულითა ვინაიდან მათია ცათა სასუფეველი ნეტარ არიან ბლოვიარენი ვინაიდან ისინი ნუგეშცემულნი იქნებიან ნეტარ არიან ვინაიდან ისინი დაიმკვიდრებენ მიწას ნეტარ არიან სიმართლისთვის მშიერ მწყურვალნი, ვინაიდან ისინი გაცხებიან. ნეტარ არიან მოწყალენი, ვინაიდან ისინი შეწყალებულნი იქნებიან. ნეტარ არიან წმიდანი გულითა, ვინაიდან ისინი ღმერთს იხილავენ. ნეტარ არიან მშვიდობის მყოფელნი, ვინაიდან ისინი ღმრთის ძეებად იწოდებიან. ნეტარ არიან სიმართლისათვის დევნილნი, ვინაიდან მათია ცათა სასუფეველი. ნეტარნი ხართ თქვენ, როცა დაგიწყებენ დმობას, დევნას და ცრუმეთ ყველნი დაგწამებენ ყოველგვარ ბოროტს ჩემი გულისთვის. გიხაროდეთ და ილხენდეთ, ვინაიდან დიდია თქვენი საზღაური ცაში, რადგან ასევეს დევნიდნენ წინასწარმეტ ყველთაც, რომელნიც თქვენზე უწინარეს იყვნენ. თქვენ ახართ მარილი მიწისა, და თუ მარილი გამტკნარდა, რაღათი დაამარილებ. აღარად ვარ გა, თუ არა გადასაყრელად და კაცთა მიერ ფეხით სათელად. თქვენ ახართ ნათელი ქვეყნისა. ვერ დაიმალება ქალაქი, თის მწვერვალზე გაშენებული. როდესაც ანთებენ სანთელს, საწყაოს ქვეშ კი არ დგამენ, არამედ სასანთლეზე, და უნათებს ყველა შინ მყოფს. და ასევე ნათობდეს თქვენი ნათელი კაცთა წინაშე, რათა ისინი ხედავდნენ თქვენს კეთილ საქმეებს და ადიდებდნენ მამას თქვენსას ზეციერს. ნუ გგონიათ, თითქოს მოведირ ჯულის, გინდა წინასწარმეტყველთა გასაუქმებლად. გასაუქმებლად კი არ მოведი, არამედ აღსასრულებლად. რადგანაც ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, სანამ არ გადავაცადა მიწა, ერთი იოტიც ან ერთი წერტილიც არ გადავარ ჯულისაგან, ვიდრე ყოველივე არ აღსრულდება. ამრიგად, ვინც დაარღვევს თუნდაც ერთ სამ უმცირეს მცნებათაგანს და ასე ასწავლის კაცთაც, უმცირესად იწოდება ცათა სასუფეველში. ხოლო ვინც ახასრულებს და ასწავლის, უდიდესად იწოდება ცათა სასუფეველში. რადგანაც გეუბნებით თქვენ, თუკი თქვენი სიმართლე არ აღემატ ამ წიგნობართა და ფარისეველთა სიმართლეს, ვერ შეხვალთ ცათა სასუფეველში. თქვენ გსმენიათ წინაპართა მიმართ თქმული, არა კაცკლა. ხოლო ვინც მოჰკლავს სამართალში უნდა მიეცეს. მე კი გეუბნებით თქვენ, ვინც უმიზეზოდ ურის ხდება თავის ძმას, სამართალში უნდა მიეცეს. ხოლო ვინც ეტყვის თავის ძმას, რაკა, სინედრიონს უნდა წარუდგეს. და ვინც ეტყვის თავის ძმას, შლეგო, ცეცხლის გეენაში ჩავარდეს. ხოლო თუ მიგაქვს შესაწირავი საკურთხეველთან და იქ გაიხსენებ, რომ შენი ძმა ძვირს ისრახავს შენთვის. დაუტევე შენი შესაწირავი საკურთხევლის წინ, წადი, ჯერ შემოირიგე შენი ძმა, და მხოლოდ შემდეგ მიდი და შესწირე შესაწირავი. დაუზავდი საჩქაროდ შენს მომჩივანს, სანამ ერთად დადგი ხართ გზას, რათა მომჩივანმა არ მიგცეს მსაჯულს, ხოლო მსაჯულმა, მსახურს, და ჩავარდე საპყრობილეში. ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ვერ გამოხვალი კიდან, სანამ არ გაიღებ უკანასკნელ კოდრანტს. თქვენ გსმენიათ წინაპართა მიმართ თქმული არა იმრუშო ხოლო მეგეუბნებით თქვენ ყველამ ვინც მდომით შეხედა ქალს უკვე იმრუშა მასთან საკუთარ გულში თუ კი გაცთუნებს შენი მარჯვენა თვალი ამოითხარე და გადააგდე ვინაიდან გიჯობს დაჰკარგო ერთი შენი ასოთაგანი ვიდრე მთელი შენი სხეული ჩავარდეს გეენას ხოლო თუ გაცთუნებს შენი მარჯვენა ხელი მოიკვეთე და გადააგდე ვინაიდან გიჯობს დაჰკარგო ერთი შენი ასოთაგანი, ვიდრე მთელი შენი სხეული ჩავარდეს გეენას. ესეცა თქმულა. ვინც გაუშვებს თავის ცოლს, უნდა მისცეს გაყრის წერილი. ხოლო მე გეუბნებით თქვენ, ვინც გაუშვებს თავის ცოლს სიძვის მიზეზის გარეშე, ამრუშებს მას, და ვინც განაშვებს შეირთავს, მრუშობს. კლავაც ქსმენიათ წინაპართა მიმართ თქმული. ნუ დაიფიცავთ უილად, არამედ შეუსრულე უფალს შენი ფიცი. ხოლო მეგეუბნებით თქვენ, სულაც ნუ დაიფიცავ, ნურცცას, ვინაიდან ღმერთის ტახტია. ნურც მიწას, ვინაიდან მისი ტერფების კვარცხლბეკია. ნურც იერუსალიმს, ვინაიდან დიდი მეუფის ქალაქია. ნურც შენს თავს დაიფიცავ, ვინაიდან არ შეგიძლია არც ერთი ღერით მის გათეთრება ან გაშავება. არამედ თქვენი სიტყვა იყოს ხო, ხო. და არა, არა. ვინაიდან რაც ამაზე მეტია, ბოროტის მიერია. თქვენ წმენიათ, რომ თქმულა. თვალი თვალისა წილ და კბილი კბილისა წილ. ხოლო მე გეუბნებით თქვენ, ნუ ახუდგებით წინ ბოროტს. არამედ ვინც შემოკრას მარჯვენა პრიმალში, მეორეც მიუშვირე მას. და თუ ვინმე სურს გიჩივლოს და წაგართვას შენი პერანგი, მიეცი მას მოსასხამიც. ანდა თუ ვინმე გაიძულებს 1 მილის მანძილზე გამომყევიო, ორზე გაჰყევი მას. თხოვნელს მიეცი და სესხების მსურველს ზურგს ნუშეაქცევ. თქვენ წმენიათ, რომ თქმულა. გიყვარდეს მოყვასი შენი და გძულდეს მტერი შენი. ხოლო მე გეუბნებით თქვენ. გიყვარდეთ თქვენი მტერნი. დალოცეთ თქვენი მაწყევარნი. კეთილი უყავით თქვენს მოძულეთ და ილოცეთ თქვენს ავმდევნელთა და შეურაცხმყოფელთათვის. რათა იყო შვილნი თქვენი ზეციერი მამისა, ვისაც თავისი მზე ამოჰყავს კეთილთა და ბოროტთათვის და წვიმას უგზავნის მართალთაც და უსამართლოთაც. რადგანაც თუ გეყვარებათ თქვენი მოყვასნი, რა იქნება თქვენი საზღაური? განა ასევე არ იქცევიან მებაჟენიც? ანდა თუ მოიკითხავთ მხოლოდ თქვენს მოძმეთ, უჩვეულოს რას ჩადიხართ? განა ასევე არ იქცევიან წარმართნიც? მაშ, იყავით სრულქმნილნი, როგორც სრულფმნილია თქვენი ზეციერი мама